Belartean egiliko gaituk, urratxean, txarra Kultur Alea Abriendo camino a cualquier parte Ba gure gaurko kultur atalarekin eh, segituko dugorain eta gaur ostirala aste bukaera honi begira jarriko gara, aste buruntan izanen ditugun itzordu zonbaitzutan jarriko baitugu gure begira da. Eta gaur esarnegu egunakari antolatuak diren kontzertu baten bueltan hasiko dugu emankizuna izan ere, bihar bardo zen izanen baita zer entzuna hainbat taldek zuzenekoak eskeniko dituzte eta hori juntzeko behatzitate goiti Taxis for Galaxies, Ifrono Wasafunk, Begi eta Bendeta taldeek Eskeniko dute beraz kontzertua bihar bardo zen eta guk ba bendetaren azken lanean jarriko dugu gaurkoan gure harreta bendeta taldeak azkenaldian 13 balas izeneko lana baitu plazaratu Honen inguruan, mintzatu zaigu, Enrique Rubinos, bendeta taldeko bateri jolea. Bueno, ba, diskau 13 eh, balas izena du, gehien bat amairu kantu ditulako, amairu kanta potente, amairu kanta dantzagarri, festarako eginak, eta hori xe, ba, betire eska estiloan oinarrituta, baina beste estilo batzuekin fusionatuta, ez? Mhm. Ba, azaltzen da pixkati eh, estilo irlandesa, funky pixkat, regeare hortik dabil, roka, punk roka, holako estilekin fusionatuta. Betiko bidetik, zaitu. Bai, pixkat, eh, esan gezak izan, izango dala igual indako diskariko gogorrena. Mhm. eh, baina, bueno, gorrena, ez gara ez dara metalero batzuke, eh? beti ere eskatik eh, oinarrituta, baina igual indartxuena bai. Mhm. Kantu motzak zuzenak? Dira. Zuzenak? Bueno, denetik daue, eh? batzu bai dira oso zuzenak, beste batzuk eh, pixkat eh, aldrebesagoak agian, baina mhm. bai. E, balas e, jarri diozue azken lanari izenburu zergatik? Ba, gehien bat, bueno, den e, gu beti izan, e, egin izan ohi dugu diska horretik etxerrural batea jutegia denak, bai. entzerratze gehan, eta erabakitzen dugu ze portada izango duen, e, ze izenburu eta ze dena, eta nibili ginen pixka pentsatzen, da denon artean atatako izenburu bat zen, ba, mhm. genekin amari konta izango zitula, eta mhm. hortik, atea zen, Beti izaten baita taldeko lana. Gauz horiek bai. bai. Gauz horiek bai. Gero konposaketak bai egiten jutela eh oi, egiten dituzte peiok eta Javiero gehien batez, bereien etxean konposatu, baina olako asunto guztietan elkarrekin egiten dugu. Da. Ba errandako, bendeta taldea entzun nahi baduze gogon hartu, bihar izanen duzuela du, bardo zen iluntzeko behatzietatik goitik. joa iten alniz sehneko eguneko konzertura? Nun eta noiz da? Ebe, etzira jakinean, bardozen apirilaren ogoita marrean. Badira Taxis for Galaxies, Bendeta, Ifrenoa The Punk eta Begibels taldea. Ah, bikain, gine niz ere. Ah, eta zuretzat, anitz ekitaldi badira apirilaren ogoita seietik maiatzaren lehenera bidasuneko irringuruetan, sarnegu festibalean. Peio Zerbiel eta kokain taldearen konzertua bezala, ogoita zazpian hastiazkenez. Eta besterik? Dantza ikusgarri, apairu, dantzaldi, gustu guzien dako. Beraz, ados? Ados! Eta gomita itzazu entzule guzia. Sarnegu eguna apirilaren ogoita seietik maiatzaren lehenera. Cultura Kultur alea. Lukas Kuropasiewski es el mejor guitarrista polaco que hay actualmente, es un hombre de una categoría mundial y es una fuerza de la naturaleza, es un hombre que cuando toca es una luz, es una música que explota por todos lados. Ba, ondarribira begira jar gaitezen orain, eta Carles Pons entzun duzu, eh? ondarribiko nazioarteko gitarra festivaleko antolatzaietariko bat, gaur abiatzen baita ondarribiko nazioarteko gitarra jaialdiaren amalaugarren ekitaldia. Gaur hasi eta maiatzaren lehen bitartean hainbat ekimen eh, ba, izango ditugu, eta ustira lontan, Carles Espons ialtesek kontzertu soziala emango du San Gabriel adinekoen egoitzan. Eta iuntzeko zortziretan, kulturretxean duo talis Reisman izeneko kontzertu emango du Lohan Butjo eta Julieta Cruzadok esken. Larun batean, kulturretxean ere, Parisian kitar kuartet talderen emanalia izango da, eta igandean, maiatzaren lehenean hain zuzen, Carlos Bosgarrena paradorean, Lukas Kuropakevski Poloniarraren kontzertua izango duze bai, atxaleko juntzeko sortziretan eta jakizue irun ere ukituko duela festivalak igandean eguerditan kontzertu antolatu baitute festival honen karietara Oiaso Erromatar Museoan izanen daitzor du eta du elipsis gitarra eta oboek bikotearen eskutik izanen duzue zuzenekoa. ondarribiko naziarteko gitarra festivalaren, amalaugarren ekitaldiaren inguruko argibideak nahi badituzue, gogoan hartu, baduzela aukera, ondarribia.eu eus webgunea. Eta aurrera segi dezagun, beste itzordu bateta zintesatuko garelarik orain guntan, izan ere gaur, Ba, iuntzeko sortzi terdietan, larre soroko erriko gelan, izanen baitugu zer ikusia. Ama antzerki taldeak, amatur izeneko antzeslana eskeniko baitu. Kultur alea. Eta amatur egalirat, eta amirezke jamabi kompainia hartatunik. Amak gaitu zuen, ideontako zuena arduradunak. Gure galdiak, abaita amabos bat minuta, eta amendu kultur Amatasunaren gaian sakonduz, umore puntuarekin sortu zen amabi izeneko taldea maialen fotuks eta arantxa irigoien elkartu ziren antzerki proposamen berri batekin. Ba orain, beraien triologiaren azken lanarekin itzuli zaizkigu, ba maialen fotuks eta arantxa irigoienekin mintzatzeko aukera izan dugu, beraien azken lan buruz eta beraiek zera kontatu digute lehena eman ginoen eh, bi mila amekan, tripakiak izenekoa. Eh, historioa edo gaia zen eh, biak aurdun ginen, e, garaian, eta ara, ideia ginen ginoen buruzko sakeleko antzerki tipi baten emaitea. Eta gero hori eman eta askifite eto izte egun gogoa intzina segitzeko eta behin aurrak sortuta, beha matasunari buruzko uh, bigarren antzerkia sortzea, eta hori zen amakiak, 2000 amairuan. Eta la, eta hori eginta gero, pastu dira urte pare bat, eta berriz eh, elkartu gira, eta gogoa piztu zaigu zendako ez eh, irugarren bat egin, trilogia bat, eta amatur izen eman diogu, azkena antzerki. Eta azkenik, salgo espeneko egoera honetan, kontrola zorotzak eginen ditugu. Bera sekulan, zorriak balima ez ezatozte gure ganata jakinarazterat. Psit-psitak banatuko ditugu, eta egoera lagian atxano bereziak badituzue eskurat, zuena aurki amatasunari buruzko lanak dira, amatasunari lotuak, hiruak e, beti ere humorez landuak. Bai, hori da, e, ez dugu deus berri sortu edo, gai e, unibertsalak aipatzen ditugu, ordunaldia, amatasuna, aur gazte eta gurasoan harteko ahemana. Eta ara, bena izan dugu, be, eguneroko gai horiek e, taula gainan eman, eta gandu zumezala, be, humorez lagundurik. Hori baita, ala ere, Eh, gure oinagitariko bat, eh, umorea eta pixkatere jendeak kilikatu eta eh, berezikia du naldi eta matasuna inguruan eh, egiten diren kliseak edo egiten diren tabuak, ara pixka bat horiek aipatu eta ba, beti umorez lagundurik. Bamabi ba, antzerki taldeak eskenirik amatur antzazlana ikusi izango duzue gaur, larresoroko herriko gelan iluntzeko zortzi terdietan, eta maialen hartzaioz eta maili sarasua bertsulariak ere horri izanen dira. Sartzea zortzi eurotan duzue eta hotelore elkarteak du antolatu honako itzordua. Joan gogunaiz segurki, ni ameriketarra. Enekilan laburski, nor dago partitzerra. E Eta larre soro namatur eh, lana ikusi izango baduzue, itxasun, bihar, ba, buaminak eta bebe aixa taldea ere entzunal izango duzue, sanoki gelan iluntzeko behatzietatik goiti. Parti jadi bakarrik, parti lagun soroa, ez duk nirorkutarik, ah, Segurrez gaitu joanen, zer dugun hemen. Itzultzen izanen dudana. Tranquile nebizia, iganen da guzia. Galtzen bai zondiko txasua pasatzea. Adio sekulakotz, urre soinuak ordua. Bertzalde ontasunak zertako tu gizonak, ez badu ez federik, ez religione. Bera zer den fortuna Nola ikusia den Diru hainitz duena Harreguak fagorela odori Bai aberatsa dena beti izanen da jauna. Lana maite duenak segi da hon batekin, egi asko presorak egin. Oh. ona irekin joan eneztu Habil beraz bakari urruna digutari Na Zazpiren e, eh, kantu batekin geratuko gara orain, azken itzordu batekin geratuko baikara gaurko mankizunean lekornen, odialde gelan, gogoan hartzeko baita, baga biga izeneko emanaldi bat eskeniko dutela, Mikel Marquez eta inaute lorrietak. Euskal musika ezagutzeko kantuz, ba, mintzaldi mm, kontzertu eder bat eskeniko dute, eta Euskal musikaren historiari buruzko, Ba, argibideak aurkitu izango dituzue orduan. Atxaldeko zazpiretan duzu itzordu, bihar eta sartzea ere zazpi eurotan duzu. Ba guztia esan da, aldetik besterik ezentzule nahi duzu artean. zu berriz izan intzen umeaz amesten zuen ari beldurrik etzionaz maitatu abesten Biak itzaltzean nahi zenaz Bizitza gupida gabe honetan Zarerik ez dago Errutinetan babesten nahiz baina Izuturi zen naiz Mire baita nintoz Ogita nazazu Biotz, Itzegida Izan Amesten